Բարև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ։ Այսօր կխոսենք հայերենի լեզվամտածողությանը անհարիր ոճական կառույցների օտարաբան արտահայտությունների մասին։ Ռուսաց լեզվից նույնությամբ ընդօրինակվում են այնպիսի կապակցություններ, որոնք խորթ են մեր լեզվամտածողությանը։ Սխալն այսօր տարածված է զանգվածայինորեն։ Հայերենին խորթ ու պատճենված ձևեր են։ Ինչումն է բանը, ինչումն է տարբերությունը, ինչումն է բանը, ռուսերենի «в чем дело» կապակցության բառացի թարգմանությունն է: Սրա փոխարեն անհրաժեշտ է գործածել «ինչ է պատահել», «ինչ խնդիր կա»: Ինչու՞մն է տարբերությունը ռուսերենի «в чем разница» կառույցի պատճենումն է: Հանձնարարելի է ո՞րն է տարբերությունը: Մեր խոսքի մեջ շատ տարածված են «շահում է այն բանում», «խնդիրը նրանումն է», «բանը նրանումն է», «ինչու՞մն է խնդիրը», «ինչու՞մ է մեղքը», «ինչու՞մն է կայանում հարցը» սխալ արտահայտությունները։ Օրինակ, պետությունը շահում է այն բանում, որ երիտասարդ ընտանիք է ձևավորվում։ Ճիշտ է, պետության շահն այն է, որ երիտասարդ ընտանիք է ձևավորվում։ Խնդիրը նրանումն է, բանը նրանումն է, կապակցությունների փոխարեն պետք է գործածել խնդիրն այն է, բանն այն է։ Ինչումն է խնդիրը։ Հայերեն կլինի ո՞րն է խնդիրը, ինչ է խնդիրը։ Սխալ է Ինչում է մեղքը։ Ճիշտ տարբերակն է մեղքն այն է։ Ինչումն է կայանում հարցը նախադասության փոխարեն, ճիշտ է որն է հարցը, կամ հարցն այն է, որ։ Նույն ձևով մերժելի է նաև ինչու համար կառույցը։ Դրա փոխարեն անհրաժեշտ է գործածել ինչի համար կամ ինչու ձևերը։ Օտարաբանության հետևանք է ինձ մոտ կապային կառույցի անհարկի գործածությունը որոշ նախադասություններում Պետք է խուսափել մոտ կապի այն սխալ գործածություններից, երբ ստորադասվելով անցցույց տվող բառին չի ունենում իմաստի որոշակիացում: Ռուսերեն «У меня это не получается» նախադասությունը բառացի թարգմանելիս հայերենի խորթ է հնչում: Ինձ մոտ դա չի ստացվում: Ճիշտ է դա ինձ չի հաջողվում կամ ես դա չեմ կարողանում անել: Ինձ մոտ հարց առաջացավ, սխալ կառույցին փոխարինում է «ես հարց ունեմ»: Սխալ է մեզ մոտ չեն ծխում: У нас не курят: Ճիշտ է այսինչ տեղում (հիմնարկում) չեն ծխում: Սխալ է մեզ մոտ այսինչ սովորույթը կա: У нас есть такой обычай: Ճիշտ է մենք այս սովորույթն ունենք: Կամ քեզ մոտ դա կլինի: У тебя это найдется: Փոխանակ դու դա կունենա՞ս: Իր մոտ գիրք ուներ: При себе имел книгу: Փոխանակ գիրք ուներ: Տարածված են նաև նման սխալ կիրառությունները. Նրա մոտ լավ հատկանիշներ կան: Փոխանակ նա լավ հատկանիշներ ունի: Դա նրա մոտ լավ է ստացվում: Փոխանակ նա դա լավ է անում: Հաճախ ենք լսում հետևյալ մերժելի արտահայտությունը. Տնօրենը իր մոտ է: Начальник у себя: Հայերեն կլինի տնօրենը տեղում է: Մոտ կապի գործածությունը մերժելի է նաև ես ինձ մոտ եմ, դու քեզ մոտ ես: Я у себя, ты у себя կապակցություններում: Վերջիններիս փոխարեն անհրաժեշտ է գործածել ես տեղում եմ, դու տեղում ես: Տարբերակները: Հաճախադեպ են վրա կապով ձևավորված օտարաբան կառույցները: Բաժանել հինգի վրա: Փողոցի վրա, հրապարակի վրա տեղի ունենալ բառակապակցությունները հարկ է գործածել առանց վրա կապի: Այսպես. Բաժանել հինգի, փողոցում, հրապարակում տեղի ունենալ։ Կրթությունը կառուցել նոր մակարդակի վրա, կապակցության փոխարեն պետք է գործածել կրթությունը կառուցել նոր մակարդակով։ Կամ նա պնդում է իր առաջարկության վրա, պետք է գործածել նա պնդում է իր առաջարկությունը։ Սխալ է վրակապի գործածությունը նաև հետևյալ կառույցներում՝ նվակել, կատարել գործիքի վրա, դաշնամուրի վրա, Ռուսերենում նվակում են երաշտական գործիքի վրա, դաշնամուրի վրա, իգրած նա պիանինա։ Հայերեն լեզվամտածողությամբ գործիք, դաշնամուր նվակում են։ Երաժշտական այս կամ այն ստեղծագործությունը դարձյալ ոչ թե գործիքի վրա են կատարում, այլ գործիքով, դաշնամուրով, ջութակով, դաշնամուրով սոնատը հնչեց։ Որպես ռուսերենից պատճենման հետևանք գործածում են, ինչպես է անունդ, ազգանունդ: Как твое имя, твоя фамилия: Փոխանակ ի՞նչ է անունդ, ազգանունդ: Այդպես սխալ են նաև ինչպես է վերնագիրը, այսինչ բանն ինչպես են կոչում, ճիշտ է ինչ է վերնագիրը կամ որն է վերնագիրը, այսինչ բանն ինչ են կոչում: Որոշ կապակցություններում ավելորդ բառեր են գործածվում: Սովորություն է ենթակայից հետո գործածել «դա» ցուցական դերանունը, որը սխալ է: Օրինակ. Երևանը դա Հայաստանի մայրաքաղաքն է: Երևան - это столица Армении: Դա-ն նախադասության երկրորդ ենթական է, որը ընդունված չէ հայերենում: Հետևաբար հանձնարարելի է առանց դա-ի գործածությունը: Հաճախ հանդիսանալ բառն են գործածում «էի» փոխարեն: Դա ռուսերեն «является» բառի թարգմանությունն է: Օրինակ. Մեր գլխավոր խնդիրն է հանդիսացել պաշտպանել այն։ Փոխանակ մեր գլխավոր խնդիրն է պաշտպանել այն առանց հանդիսանալու։ Կամ սա իրենից ներկայացնում է վիթխարի շինություն, նախադասության մեջ ավելորդ է իրենից ներկայացնում է կապակցությունը։ Ճիշտ է, սա վիթխարի շինություն է, առանց իրենից ներկայացնում է կապակցության։ Ռուսերեն բառերի բազմիմաստության անտեսման հետևանքով առաջանում են սխալ արտահայտություններ։ Տեսակետի վրա կանգնել, ստать на точку зрения, հանձնարարելի են տեսակետին հարել, տեսակետը պաշտպանել։ Մեկի կամ մի բանի վրա դուրս գալ, выйти на кого что։ Սխալ կապակցության փոխարեն ճիշտ է հետքը գտնել։ Շահագործման մեջ կմցվեն, դրա փոխարեն հանձնարարելի է շահագործել կսկսեն։ Հետևելը ի պատասխան, следовать в ответ, մերժելի կաղապարի փոխարեն ընդունելի են եղել է, տրվել էի պատասխան կապակցությունները։ Գործածվում են այսպիսի սխալ ձևեր. կիսել ցավը, խոհերը, վիշտը, տարապանքը։ Դրանց փոխարեն հանձնարարելի են ցավը ապրել, ունենալ նույն խոհերը, վիշտը, տարապանքը։ Մերժելի են կիսել ճակատագիրը, կիսել պատասխանատվությունը, կառույցները։ Կիսել ճակատագիրը բարակապակցության փոխարեն պետք է գործածել նույն ճակատագիրն ունենալ, իսկ կիսել պատասխանատվությունը կապակցության փոխարեն գրել նույն պատասխանատվությունը։ Ռուսերենի ազդեցությամբ պայմանավորված նմանատիպ մերժելի կառույցներ են առաջանում նաև հակնել, աճեցնել, վերջացնել բայերի գործածությամբ։ Ոչ թե հակնում է գլխարկը, ակնոցը, մատանին, այլ դնում է գլխարկը, ակնոցը, մատանին, ձուկը ոչ թե աճեցնում են, այլ բուծում։ Ուսումնարանը, դպրոցը, համալսարանը ոչ թե վերջացնում են, այլ ավարտում։ Այսօր այսքանը։